Trys kalbos. Gyveno kartą Šveicarijoje senas grafas ir turėjo tik vieną vienintelį sūnų, bet tas buvo kvailas ir nieko negalėjo išmokti. Kartą tėvas ir sako, klausyk sunelį, nieko negaliu tau į galvą įkalti, nors darau ką tik įmanydamas. Turėsi iš namų eiti, atiduosiu tave vienam garsiam mokytojui, tegu jis pabando tave pralamdyti. Išsintė jaunikaitį į kitą miestą ir išbuvo jis pas mokytoją visus metus. Po metų sugrįžta namo. Tėvas ir klausia, na, suneli, ko tu išmokai? Tėve, aš išmokau suprasti, ką šunys loja, atsakė šis. Til dievo meilės, sušuko tėvas. Ir tai viskas, ko tu išmokai? Tada aš išsiųsiu tave į kitą miestą, pas kitą mokytoją. Nugabeno vaikiną į kitą miestą – ir išbuvo jis pas tą mokytoją taip pat metus. Kai sugrįžo namo, tėvas vėl klausė, suneli, ko tu išmokai? Sūnus atsakė, tėve, aš išmokau suprasti, ką paukščiai šneka. Tėvas supiko ir sako, ak tu netikša, sugaišai tiek brangaus laiko ir nieko neišmokai. Kaip tau negėda man akis rodytis? Aš išsiųsiu tave pas trečią mokytoją, bet jeigu ir ten nieko neišmoksi, tada aš tau daugiau nebe tėvas. Sūnus išbuvo ir pas trečią mokytoją visus metus, o kai sugrįžo, tėvas vėl paklausė. Na, suneli, ko tu išmokai? Ir sūnus atsakė, tėveli, per šiuos metus aš išmokau suprasti, ką varlės kvarkia. Tėvas baisiausiai įniršo, pašokęs sušaukė savo tarnus ir tarė, šitas žmogus daugiau man nebe sūnus, aš atsižadu jo ir įsakau nuvesti į mišką ir nužudyti. Tarnai nuvedė sūnų į mišką, bet kai reikėjo žudyti, negalėjo, pasigailėjo ir paleido. O kad senasis grafas patikėtų, jog išpildė įsakymą, parnešė išpjovę stirnos akis ir liežuvį. O jaunikaitis ėjo, ėjo, po kiek laiko priejo tokią pilį ir pasiprašė nakvynės. Gerai, tarė pilies šeimininkas, jeigu sutinki nakvoti senajame bokšte. Tai eik, bet aš tave perspėju, ten gali galvą palydėti. Tas bokštas pilnas piktų šunų, jie loja ir kaukia be perstojo, todėl kartkarčiais reikia įmesti jiems žmogų ir jie toj pat jį sudrasko. Visas kraštas dėl to kentėjo ir liūdėjo, tačiau niekas toje bėdoje padėti negalėjo. O jaunikaitis neišsigando ir tarė, na tai kas, Tik nuleiskit mane pas tuos lojančius šunis ir duokit kokio ėdalo, kad turėčiau jiems ko numesti. Man jie nieko nepadarys. Kad jau tokia buvo jo valia, tai davė jam šio to piktiems šunims pašerti ir nuleido į bokštą. Ir kai jis ten įėjo, šunys jo nelojo. Vaikščiojo aplinkui meiliai visgindami uodegas, ėdė, ką jis davė ir nieko jam nedarė. Kita rytą visi baisiausiai nustebo, kai jis vėl pasirodė sveikas ir gyvas ir pasakė pilies valdovui. Šunys savo kalba man apsakė, kodėl jie ten yra ir kodėl per tai kenčia visas kraštas. Jie yra užkeikti ir turi saugoti didelį lobį, užkastą bokštę. Ir tol nenurims, kol tas lobis nebus iškeltas į dienos šviesą. O kaip tai padaryti, aš taip pat sužinojau iš jų kalbų. Visi apsidžiaugė išgirdę tokius jo žodžius, o pilies valdovas pažadėjo priimti jį už sūnų, jeigu jis tą darbą atliks. Jaunikaitis vėl nusileido į bokštą, o kad žinojo, ką turi daryti, tai ir iškėlė pilną skrynę aukso. Ir nuo to laiko niekas daugiau nebegirdėjo šunų kauksmo. Jie dingo pradingo ir kraštas buvo išvaduotas iš tos nelaimės. Po kiek laiko jaunikaitis sumanė keliauti į Romą. Kelionėje pasitaikė važiuoti pro balą, kur tupėjo ir kvarkė varlės. Jaunikaitis pasiklausė ir kai suprato, ką jos kalba, susimastė ir nuliūdo. Galų gale nuvažiavo į Romą, o ten ką tik buvo miręs popiežius ir kardinolai niekaip negalėjo nuspręsti, kas turėtų būti jo įpėdiniu. Po ilgų dviejonių nutarė išrinkti popiežium tą, ant kurio nusileis stebuklingas Dievo apvaizdo ženklas. Ir vos tik jie taip nusprendė, tą pačią akimirką į bažnyčią įžengė jaunasis grafas ir staiga atskrido du balti kaip sniegas balandžiai ir nutupė jam ant pečių. Dvasininkai suprato, kad tai Dievo ženklas ir tuoj pat paklausė jį, ar sutinka būti popiežium. Iš pradžių jis dar abejojo, Nežinojo, ar yra to vertas, bet balandžių įkalbėtas galų gale sutiko. Tad buvo pateptas ir išventintas. Ir išsipildė tai, ką jis kelionėje iš varlių buvo nugirdęs ir kuo tada pats patikėti nenorėjo, kad reikės būti šventuoju tėvu. Paskui jis turėjo laikyti mišes ir nemokėjo nei vieno žodžio, bet abu balandžiai tupėjo jam ant pečių ir viską pasakinėjo į ausį.